Machismo in la lingvoi. La plei multo de la sozioi estis cae estas patriarcae. In ili regis cae regas la viro. Existis cae existas gravae virinoi, reginoi, regantinoi, presidentinoi, verkistinoi, pentristinoi, cotopo, sed plei multe estis kai estas viroi in tiui postenoi kai occupoi. Mese de la degnaua iarcento, kai de nove pli forte in la 1960-ca iaroi, comincigis feminisma movado, kiu luctis por la raitoi kai egaletso de la virinoi. Sed, bedaurinde, gis hodiau ne existas egaletso de la virinoi, ec ne en la plei evoluintai nazioi mi ne comprenas kiel eblas che in tiae landoi virinoi per laboras mal pli da mono ol viroi por samai laboroi. Ca in multae sozioi la virinoi daure estas suprematai. Ne surprizigas do che la superregado de la viroi manifestigas ancao in la lingvoi. In plurae lingvoi ec la vorto homo samas alla vorto viro. Man in la angla, om in la franza, omen in la portugala cotopo. Bon chance Zamenhof differenzigis la du signifoin, kiel in la latina, homo, vir, kai in la germana, mensch, homo, man, viro. Pasintetze Ciam oni scribis al firmao au organizajo, oni comences per estimatae signoroi. Hodiau oni diras in plurai lingvoi estimatae signorinoi cae signoroi. Plian foion Zamenhof jam anto centri de giaroi trovis la solvon, en conducante la prefixon G. Do jam ecte tiam oni povas dire in esperanto ne machisme estimatae ge Sed ec in esperanto dauras alia restajo de machismo in la lingvo. Zamenhof adoptis la germanan inan suffixon in por signi virinoin. Virino, colegino, cefino, cotopo. Cial au cia maniere tio esas restajo de machismo. Pro tio, che la basa vorto, viro cotopo, signas viroin. Tiel, che la virinoi esas nur iela dua loco, marcitae per suffixo. Tio estas discutata problema in socioi kiwi volas esti malpli machismoi. Kiel oni esprimus in, ciam oni alparolas viroin cae virinoin cune. In la Germana, in cio, cil mi mencies, la suffixo in signifas ino, exemple, college, collegin, collego, collegino, oni inventis, por la pluralo ge collegoi, la strangan formon colleginen, cun maiuscla i ene de la vorto. Felice in Esperanto tio problemo ne existas, dank alla prefixo ge. Generale la lingvoi posedas aparta in persona pronomen por viroi ca virinoi, exemple li ca si. Sed in la pluralo oni ne differenzigas. Existas nur ili, they, angle, zi, germane tamen in kelkai au eble multae lingvoi estas ec in la pluralo differenzo rilate al viroi cae virinoi. Il el in la Franza, elis elas in la Portugala cotopo. In tiui casoi, pacientetze, oni ofte forgesis la virinoin, usante nulla vir genrain formoin. Hodiau oni devas usi la du formoin, cio sia vice povas esti gena, enuiga, ciam necessas ripeti la pronomoin plurain foioin. Il e el, france, elis e elas, portugale, cotopo. Cae ciel procedi, ciam oni parolas pri nur unu viro cai unu virino, cai oni ne volas au ne povas usi la pluralon. Ili in esperanto, ve in la angla cotopo. Gis nun one cutimas diri li cae sci. Do macisme one donas preferon alla viro. One povus ancau diri sci cae li. En discuto dum la uco in Seulo, io assertis che iam esis proponita nova pronomo sli, quio signifus sci cae li. Cae pro la facto che existas homoi qui ne sin definas kiel clar virain o virinain, oni jam proponis por esperanto, inter aliaen, la pronomen ri, kiu rilatus al ciu tipai homoi. En piv, sub la cap vorto li, trovigas la jena remarco. Zamenhof uses li por referenzi al homo, ciam lia sexo estas por ni indiferenta ciu amas ordinare personon ciu estas simila a li. Evidente, tiu estas evitenda. Cadre de la clopodoe por egalezzo, shainas al mi strange, che in ci jara uco, uea ano, opinis, che oni povas usi por virinoe la virgenrain formoen de nomoe de occupoe, postenoe, profesioe, cotopo. Do, lauli, li, oni povas diri, si esas instruisto, profesoro, poeto, doctoro, presidento. Mi demandas, kial usi la virgenran formon, se en esperanto existas la viringenra formo. Si estas instruistino, profesorino, poetino, doktorino, presidentino. Cae mia opinie in la pluralo one ciam usu la prefixum ge, ciam temas pri viroi cae virinoi. Miscias che multae opinias che la vir genera formo, exemple carae amicoe ce stantoe samidianoe, inclusivas la virinoin. Tamen, se Zamenhof havis la brilan ideon encundici ge, cial ne usigin? gin? ciu la facto che uni ne usas gin ne estas indizio de machismo? Posso, citiun articolon mi scribis in augusto, in commentario pri la eroro articolo de la 2 de septembro, mi vidis la suffixum ic, cion mi ne conis. Pri gi legeblas in la plena man libro de Esperanta Grammatico de 2005, interalie alie uno e la multa e proponoi por montri viran sexon. Ich estas nun la ple populara propono de tia suffixo, sed gi estas nur experimente usata.